боби нҳум ҳафтуми мард фармони шоҳ бояд иҷро мешуд ҳамон рӯз душманони яҳудиён умед доштанд ки бар яҳудиён ғолиб меоянд лекин баръакси ҳодиса рӯй дод дар асл яҳудиён бар душманонашон ғолиб баромаданд яҳудиён дар шаҳрҳояшон дар ҳамаи вилоятҳои сарзамини шоҳ ҷамъ омаданд تا به آنهایی که مرگشان را میخواستند حجوم نمایند از بس که ترس از یهودیان همه خلقها را فرا گرفته بود هیچ کس بر ضد آنها کردن نتوانست ترس از مردخی همه میران خلقها حاکمان ولایت و ناحیه ها و خدمتگاران دربار شاه را فرا گرفته بود و از این سبب آنها یهودیان را دستگیری میکردند. آخر به مردخای وظیفه بلند دادند و شهرتش در تمام سرزمین پهن شد و قدرت او روز به روز می افزود. همین طور یهودیان هرچی که خواستند با دشمنان خود کردند. با شمشیر همه آنها را زده کشتند و نیست و نابود نمودند. در خود قلعه شاه یهودیان 500 نفر را کشتند онҳо инчунин паршандато далфун аспото турото адалё иридито пармашто арисой аридой ва вайззото ном ҷавонмардонро куштанд инҳо даҳ писарони ҳаман писарони ҳамдотой душмани яҳудиён буданд вале ба чизу чора ва молу мулкашон даст нарасонданд خود همان روز درباره شماره آدمانی در شوشن کشته شده به شاه حسابات داده شد بعد شاه به استر گفت در خود قلعه شوشن یهودیان 500 نفر و ده پسری همان را کشتند در دیگر ولایت ها چی کار کرده باشند اکنون بگو درخواست تو چیست آن اجرا خواهد شد خواهشت چیست به تو داده خواهد شد агар ба шоҳ писанд афтад ҷавоб дод эстер бигузор ба яҳудиён дар шӯшан иҷозат дода шавад ки пагоҳ низ аз рӯи қонуни имрӯза амал намояд илова бар ин мурдаҳои даҳ писари ҳаман ба дор овехта шавад ҳамин тавр шоҳ амр дод ки ин фармон иҷро шавад онро дар шӯшан эълон намуданду мурдаҳои даҳ писари ҳаман ба дор овехта шуданд яҳудиён дар шушан низ ҳаштуми мард ҷамъ шуда дар он ҷо сесад нафарро куштанд лекин ба чизу чора ва молу мулкашон даст нарасониданд дар ин ҳангом яҳудиёни дигар дар вилоятҳои подшоҳ низ ҷамъ шуданд то ки худро муҳофизат намуда аз душманонашон халос шаванд яҳудиён ҳафтоду панҷ ҳазор нафар душманони худро куштанд лекин ба чизу чора ва молу мулкашон даст нарасониданд ҳамаи ин ҳафтуми март рӯй дод ҳаштуми март онҳо истироҳат карда онро ба рӯзи базму шодмонӣ табдил доданд лекин дар шаҳри шӯшан яҳудиён барои худро муҳофизат намудан ҳам рӯзи ҳафтум ва ҳам ҳаштум ҷамъ шуданду рӯзи нуҳумро ба базму шодмонӣ бахшиданд барои ҳамин яҳудиёни деҳотӣ ҳаштуми мартро ҳар сол ҳамчун рӯзи шодмонӣ ва базм ҷашн мегиранд ва дар ин рӯз ба якдигар хӯрок мефиристанд мордахай ин ҳодисаҳоро ба қайд гирифт ва ба ҳамаи яҳудиёни дуру наздики ҳамаи вилоятҳои подшоҳ аҳашверӯш мактубҳо фиристод дар мактубҳо аз онҳо хоҳиш кард ки ҳар сол рӯзҳои ҳаштуму нуҳуми март ҳамчун ид бо базму шодмонӣ фиристодани хӯрок ба якдигар ва додани тӯҳфаҳо ба камбағалон ҷашн гирифта шавад ин барои ёдбуди замонест ки яҳудиён аз душманонашон халос шуда ғамашон ба шодӣ ва мотамашон ба хурсандӣ табдил ёфта буд ҳамин тавр яҳудиён ба мордахай гӯш карда қарор доданд ки идро чун анъана қабул намоянду -ан ҳама сола ҷашн бигиранд онҳо ба хотир меоварданд ки ҳаман писари ҳамдодҳои аҷҷоҷӣ ки душмани ҳамаи яҳудиён буд яҳудиёнро куштанӣ шуда барои несту нобуд сохтани онҳо қуръа яъне пур партофт аммо ҳангоме ки эстер назди подшоҳ даромад ӯ фармон баровард то нақшаи баде ки ҳаман барои яҳудиён тайёр карда буд бар сари худаш омада бо писаронаш ба дор овехта шавад барои ҳамин ин идро пурим ки маънояш қуръа аст номидаанд ҳамин тавр бо сабаби номаҳои мордахай ва он чи онҳо аз сар гузаронидаанд яҳудиён қарор доданд ки ин анъанаро расман қабул кунанду ҳамасола ин ду рӯзро худашон фарзандонашон ва онҳое ки дини яҳудиро қабул мекунанд бояд қайд кунанд онро бояд дар вақту соати барои он муайяншуда мувофиқи он чи ки навишта шуд бе ягон мамоният ҷашн бигиранд ин рӯзҳо бояд аз насл ба насл дар ҳар оила вилоят ва шаҳр ба хотир оварда нигоҳ дошта шавад ҷашн гирифтани рӯзҳои иди пурим هیچ گاه از طرف یهودیان من کرده نشود و یاد آن از بین نسل های آنها نرود پس از آن استر دختر ابی حایل همراه مردخه یهودی با تمام قدرت مکتوب دیگر را نوشتند تا که مکتوب دویم را درباره پوریم تصدیق نمایند нусхаҳои мактуби дигар бо суханони сулҳу осоиштагӣ ба ҳамаи яҳудиёни 127 вилояти сарзамини шоҳ аҳашверуш фиристода шуданд ин мактубҳо рӯзҳои пуримро тасдиқ карданд то ки дар рӯзи муайяншуда ҷашн гирифта шаванд чунон ки мордахай ва малика эстер барояшон таъин карда буданд одамон қарор доданд ки ин идро ҳамчун идҳои дигари рӯзаю нолаашон ки барои худ ва наслҳояшон таъин карда буданд ҷашн бигиранд ҳамин тавр фармони малика эстер анъанаҳои пуримро тасдиқ намуд ва он дар китоб навишта шуд